صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci da da tara ga watan biyar a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan tara shekara ta dubu da dari tara da casa'in da tara a wannan makaranta mai albarka Uthman ibn Affan da farko ina fatan gargadin da malama ta yi muku da a saurara za ku yi aiki da shi don mu amfana da abin da za mu kuma ina faɗakar da mu cewa duk da cewa kila takin da aka baiwa wa lantar ya kunshi wata kalma wadda wata ko wasu za su ɗauke ta da wasa ko alama ba nufin wasa cikin duk abin da za mu faɗa maganar cewa zai zama bi ta zaizai amma in kin daure ko kuma matakan mallakar miji ko kuma yaya za ki ki mallake mijinki dukkan waɗannan kalmomi ne waɗanda da gaske muke lokacin da muka tsara su za mu yi iyakacin kokarin mu mu takaita zance sai fa illa ta sa sai mun tsawaita shi na farko mu sani cewa shi aure ni'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ibada ce mai zaman kanta tsarin rayuwa ne da ubangiji ta'ala ya arzuta bayansa da shi musamman mafi fita cikin bayi sune annabawa wani kada ala kuma samuwar mace da namiji alama ce da ke nuna gwanintar ubangiji da kwarewarsa ta fuskar halitta dalili na duka ɗaya takarsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun anzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfi al-baqi idan bawa ya yi aure to ya cika rabin addininsa saura da mai sai ya tsoraci Allah a cikin ragowar rabin don saboda haka rayuwa ta aure cikin ma'aurata biyu ya rinka jin ɗanɗanin cewa ibada yake yi lokacin da ya zafi rayuwa ta aure kariya kuma rayuwa ce da ake gina ta kan abokantaka tsakanin miji da matarsa ba wai abokanan adawa ba rayuwa ce da ake gina ta a kan soyayya da ƙaunar juna inda za a tara wa duniya duk abin da za a tara mata na kayan ado da halat a cire wani abu guda ɗaya mai suna soyayya a cikinta to da duk rayuwa ta gurbace babu yadda za a yi a more a cikin rayuwa ko a shakata a cikin rayuwa ba sai in da soyayya kuma mu sani cewa har yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama dan adam ya fifita shi kan sauran halittu wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila hakika mun karrama bani adam mun ba su damar kaiwa da komowa a cikin tekuna da kuma zahiri a fako sannan kuma mun arzuta su da dangin kayan al'amurra na ci na ko na sha masu daɗi sannan kuma mun fifita su akan mafiya yawa ko akan da yawa daga cikin halittar kuma babu yadda za a yi wannan ta tagomashi da Allah ya dan adam da karamci da Allah ya dan adam ya ci gaba da ɗorewa har sai in dan adam ya bi abin da Allah ya ce mata ta hanyar koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam duk irin karamcin da Allah bai wa dan adam da fifikon da ya bashi zai ci gaba da ɗorewa ne in dan adam din nan ya bi Allah ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya kauce wa tafarkin Allah ya kauce wa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to zai samu ci baya a cikin al'amuransa wanda har zai kasa kaiwa ga dabba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun hakika mun halitta dan adam cikin mafi kyawun dire mafi kyawun daidaituwa inji Allah amma kuma sun maradadnahu asfala safilin sannan kuma za mu komar da shi ya zanto mafi kaskancin kaskantattu mafi ci bayan masu ci baya illal na amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari to irin waɗannan falahun ajrun gairu mamnun suna da wato ainihin lada wanda ke ba mai yankewa ba sanadiyar wannan lata kamar yadda kuka sani abin da ya gabata waɗansu watanni ko shekaru da suka wuce ina iya tuna shekara biyu ɗaya da rabi zuwa biyu mun yi wata na dawa a nan wurin da ni da malam abdulha da malam abdulkadir wanda aka yi bayani dangane da kai kawo din mata zuwa wajen bokaye da masu duba da masu sihiri ba don komai ba sai don su samu shiga a wajen mazajen a wannan lokaci malamai suka yi bayanin harancin mu'amala da boka ko dan bori ko mai lakani da sauransu amma kuma nan take aka yi alkawalin akwai musayar hakan a musulunci wannan musayar da aka ce akwai a musulunci ita ce ta sa da yawa daga cikin yan uwa mata a nan da waɗansu wurare suka yi ta gabatar da bukatunsu na cewa lallai suna sauraron wannan rana wai ita ce wannan rana ta biyan bashi kuma wani abu da nake so har yanzu mu ƙara sani shi ɗan adam yana da sashi guda biyu kamar yadda na sha faɗa sashi na farko abin da ya shafi ruhinsa ko hankalinsa sashi na biyu abin da ya shafi gangan jikinsa kuma ɗan adam yakan zama kamili gwargwadon yadda ya zama kafili ta wannan fuskoki guda biyu ta fuskar ruhinsa ko ransa da kuma ta fuskar gangan jikinsa da zarin an samu tangarda a ɗaya daga cikin ɓangarorin nan wanda ke nuna za a kasa samun kamalar da ake bukata wato ainihin shi dan adam ya samu kuma mu sani cewa duk zuciya tana son kyakkyawa ba ta son mummuna to shi wannan kyakkyawan abin da zai sa a ƙaunace ka ko a ƙaunace ki ɓangarori guda biyu ne ɓangaren abin da ya shafi ruhinki da ɓangaren abin da ya shafi gangan jikinki da zaran mace ta inganta zuciyarta ko ruhinta kuma ta inganta gangan jikinta to sai ta zama kamala sa'ilin nan sai ta zanto cewa a bar kauna a wurin abokin zamanta za ta samu ci baya gwargwadon yadda ta kasa kammala waɗannan ɓangarori guda biyu don haka duk maganar da zan yi zan taƙaita ta ne a kan wato ainihin waɗannan bangarori guda biyu menene ake so a samu tattare da ke mace kafin ki samu kamala ta fuskar ruhi ko ta fuskar zuciyarki ta zanto wankakkiyar zuciya ta zanto tsaftatacciya wadda za ta iya jawo miki kauna ga su a jere kamar haka abu na farko mace ta gane cewa mijinta shine shugabanta yana da daraja a kanta Shi ne yake da ta cewa ba za ta yi komai ba sai da izininsa ubangiji ta ala ya tabbatar da wannan cikin ayoyi masu yawa kaɗan daga cikinsu الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نبيو وللرجال عليهن درجة ayar farko tana cewa mazaje su ne shugabanni bisa ga matansu aya ta biyu tana cewa mazaje suna da daraja akan su mata ɗin. haka kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law kuntu amiran ahadan an da li ahad la amartu mar'ata an da li zawjiha yace da a ce zan umarci wani ya ɗora goshinsa a kasa dan ya girmama wani to da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta Ya yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da ran wanda annabi muhammad ke hannunsa la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha Ba babu yadda za a yi mace ta iya sauke nauyin da Allah ya dora mata har sai in ta yi ƙoƙarin sauke nauyin da mijinta ya tsora mata ma'ana biyan haƙƙin miji da mace za ta yi shi ke nuna biyan haƙƙin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da cewa law ta'alaha nafsaha wa hiya ala qadabil lam tamna'u da miji zai nemi matarsa dan biyan bukatarsa da ita suna kan sirdin rakumi wurin da galibi bai fiye ɗaukar mutum biyu ba a lokacin sai ta ki ansa masa to za ta zantuwa kirga ta cikin masu kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a cikin wani hadisin daban don ya nuna girman haƙƙin da miji yake da shi a kai yace idza fatatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anat al mala'ikatu hatta tarji idan mace ta kwana tana mai yaji ga mijinta ta kaurace wa mijinta gida ɗaya suke amma ta kaurace ma sa to mala'iku zan su gaba da tsine mata albarka har sai lokacin da ta dawo da yawa akwai matan da idan sun ga namiji ya jarabci da su ya zo yana yunwarta sai ta sa masa haraji kafin ya kula kafin ta ba shi dama ma ya sadu da ita sai ta ba shi haraji da sharadi za ka sai mun yari iri kaza za ka sai mun atamfa iri kaza za ka sai mun satin lens iri kaza ko wani abu wani abu da makamancin wannan to wannan za ka kwana mala'iku na tsine mata albarka kamar yadda manzon Allah ya bayyana a cikin wani hadisin ya ce isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma mutum biyu sallar su ba ta wuce ko da kokowar kansu ballantana ta yi sama a buɗe mata kofar samaniya ta shiga mutum biyu mawali bawa da ya gujewa abaka bin mawali ya gujewa ubangidansa na biyu wa mar'atun na aka zaujaha da matar da ta saba wa mijinta ta bakanta masa rai bisa ga niyya to waɗannan su ba za su wuce kowar kansu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake taimakawa wajen ki samu kamalar zuciya ko tsaftar zuciya ki zanto mai rikon amana kar ki ha'inci mijinki wala Allah ga kanki ko ga dukiyarsa ko ga 'ya'yansa ubangiji ta ala ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah mata salihai qanitatun zaka samu suna da yawan da'a Abdullahi dan Abbas yace wato suna da yawan da'a ga mazajensu sannan kuma hafizatun lil ghaibi suna masu kiyaye abin da yake boye al-imam ibn kasir yake cewa abin da ake nufi kiyaye abin da ke boye ko da ba akan idan mijinta ba ba za ta hayince shi ba ba za ta kula wani namiji ba ba za ta kalli wani namiji ba kallo na sha'awa ko mijinta ya sani ko bai sani ba ballantana ta bayar da dama ga wani a duniya wanda ba mijinta ba babu yadda za a yi haka sannan kuma tana kare dukiyarsa ba ta taje aljihunsa ba ta almubazzarantar da abin da kawo gida to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata cikin wannan aya hafizatul lil ghaib bima hafizallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin wani hadisi la tunfiqu la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idnihi kada mace ta kuskura ta ɗauki wani abu daga cikin gidan mijinta ta bayar kyauta ba tare da izininsa ba ba tare da izininsa ba kada ki ɗauki dukiyarsa ko kayan abincinsa ko wani abu na shi mai matukar muhimmanci ki bayar kyauta ba tare da kin nemi izininsa ba ko da waɗanda zaki bayar ɗin nan ko mutanen gidan ku ne za ba lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan magana sai aka ce da shi ya rasulullahi wala ta'am ya manzo Allah ko da abinci ma kar ta bayar sai manzo Allah ce zalika afdal amwalina yo a cikin dukiyar mu me yafi tsada in ba abinci ba a abinci shine mafi kimar abu ko ki ba za ta bayar ba sai da izinin mijinta ya tsoro ne miji zai je da wahala ya tsoro kayan abinci ya girki a gida mace ta lanka dauka ba fata bayan sadaka ba a'a ta sayar dan kawai tana son ta yi wani abu ta kashe wutar gabanta ta ɗauki kayan abincin mijinta ta sayar so da dama aka yi irin wannan to ko da sadaka ta bayar da danyen abincin da ba da dafaffe ba ko da gidansu ta kai manzan Allah ta kanta kuskure ta haka san inda izinin mijinta aka ce har abinci sai har abinci ai ne mafi wato darajar abu daga wajen mu wannan hadisi hadisi ne sahihi baya ga haka yana daga cikin amana da ake bukata ga mace kiyaye tarbiyyar 'ya'yan mijinta wannan 'ya'yan wanda ta durkusa ta haife su ko kuma 'ya'yan kishiyarta domin duk ya'ya dai ya'ya ne kuma shi ne mai gidan alamar kina son shi sai ya kasance kina kaunar ya'yansa amma babu yadda za a yi ya yarda kina son shi kuma gashi kina azabtar da ya'yansa kawai don kuna rigima da mahaifiyarsu kawai don kishiyar don mahaifiyarsu ta kishirki to duk wannan sai zanto wani tashi ne na cin amana wanda bai dace ba don haka yana daga cikin amana mai mahimmanci kulawar mace dangane da 'ya'yan da mijinta wato ainihin yake ya haifa ko da ba 'ya'yanta ba za mu iya fahimta haka hatta daga hadisin jazar ɗan abdullahi lokacin da ya aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce mai ka aura budurwa ko ba zaura? sai jazar ɗan abdullahi ka wasa da kai wasa da kai sai jazar ɗan abdullahi ce an mutu an bar mun yara mata ƙanana. wajen shida ko wani abu makamancin haka to sai su tsoro idan na auro budurwa ita ma tunaninta bai nuna sosai ba karshe sai kara karawa kai na nauyi amma idan na auro bazawara mai hankali sai ta taimaka mun wajen tarbiyyar su sai manzon Allah ya ce lalle kan ka dace da daidai bisa ga wannan tunani naka ashe wannan babban dalili ne cewa mutum na taimaka miji wajen kulawa da 'ya'yansa ko da ko waɗanda ba ita ce ta haife su ba to don haka ya zama dole kenan karki ci wannan amana ki iyakacin kokarin ki ki kiyaye wannan amana akwai da dama daga cikin ku mata wanda in tana son miji tana son shi ne shi kadai bayansa ba ruwanta da mahaifiyarsa ba ruwanta da babansa ba ruwanta da ƴaƴansa shi dai shi take so in ba shi ba rijiya amma ko ba ruwanta da ƴaƴansa kaga wanda ya zama tufka da warwara babu yadda za a yi mutum ya iya fahimtar wannan filosofi din naki cewa kina kaunar shi amma ba ta kaunar 'ya'yansa. da haka sai ki kiyaye wannan abu na uku da yake zama tsafta ga zuciyar mace wanda har zai sa a kimanta ta kulawarta da ilimi damuwa da ilimi dalilai sun zuwa cikin qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa da suke nuna ilimi da martabarsa da falalarsa ubangiji ta ana cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab shin za su yi daidai masu ilimi da wanda ba su da shi ma'ana babu yadda za su yi daidai sannan sake cewa shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim ma'ana Allah ya ce da babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi mala'iku ma sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida wato kaga wannan ke nuna mantabar ilimi shi ne al-imamu al ke cewa wannan aya tana nuna falalar ilimi amma sai kyale kowa sai malamai ne shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim dan saboda haka wannan kenan sannan ya tabbata cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din dukkan wanda Allah ya so shi da alkhairi za ga ya fahimtar da shi ilimi sannan manzo Allah na cewa neman ilimi farilla ne kan kowanne musulmi mace ko namiji kalmar musulmi ta shafi namiji ta shafi mace abinda kuma ake nufi da ilimi ilimi na shari'a a mataki na farko sannan kuma haka ilimi ma wanda ya shafi duniya tattalin arziki abin da ya shafi wato ainihin kiwon lafiya abin da ya shafi zamantakewar jama'a da sauran dukkan abinda ilimi da ke taimakawa wajen taimaka ma rayuwa gaba daya duk ina ci mace tana samun kima gwargwadon yadda take da rabo mai tsoka a cikin ilimi kamar yadda kimarta tana raguwa gwargwadon yadda jahilci ya dabaibaye bai yi taima bai ta ko ina saboda haka kulawar ki da ilimi abu ne mai matukar mahimmancin gaske don haka ne ma za ka samu cewa ko da a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka yi fice a kan ilimi kuma matan da suke da ilimi aka san su saboda waɗanda ba su da ilimi domin yanzu ko da mata na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da wuya a samu matar da ta yi fice sama da umuna na aisha to ko ba dan komai ba a cikin su akwai wanda suka girme ta ko da cikin matan annabi suka fi ta shekaru kuma akwai wadanda sai da annabi ya aure su kafin ya aure ta amma ta yi fice da sunanta da yawa kwarai da gaske ba dan komai ba saboda ilimi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bata ita ya din da kanta take cewa ni'ma nisa'ul ansari lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqana fid din madalla da matan madina da dai kunya ba ta taba hana su su koyi addini ba su fahimci addini ba sannan hatta ilimi din da ya shafi rayuwa ko kiwon lafiya mata a lokacin annabi ba su watsar da shi ba sun yi riko da shi imam al-hakim ya ruwaito hadisi daga muhammad ibn sa'ad yake cewa abubakar ibn sulaiman al-qurashi ya ba shi labarin cewa waɗansu kuraje sun fito masa a nan makumbiyarsa a nan hakarkarinsa suka fito masa da yawa sai ya ji labarin cewa akwai wata mace da ake kiranta a shifa tana iya yin rukuya ta warkar da mutum daga wannan sababin rukuyar mutum ya warke daga wannan cuta sai ya je wurinta cewa baiwar Allah ya kamata na zo wurin ki neman magani ki magance mun abin da ya dame ni sai ta ce to da na kasance ina yin wannan nau'i na magani tun kafin bayyanar musulunci yanzu ko na riga na musulunta ba hali in ci gaba da yi har sai in na tambayi annabi in ya halatta mace ta ci gaba da yin wannan to zan yi in bai halatta ba zan yi ba sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana masa abin da ya faru sai annabi ya ce idan zaki rukuya din ko zaki yi tofi din ga mara lafiya me kike tofawa me kike karantawa faɗa mai in sai ta faɗa masa irin abin da take faɗa sai annabi ya ji kalmomi ne da suka shafi neman taimako wajen Allah ta'ala Allah ce to shi da irkihi wa allimiha hafsa kama allamti alkitab yace to je ki masa wannan maganin kuma ki dawo ki zo ki koyawa hafsa irin yadda ke koya mata rubutu ki koya mata wannan hanya ta magance wata cuta to sai wannan ya nuna a ashe ita a shifa bayan kasancewar tana warkar ga masu irin wannan ciwo sannan kuma ta iya rubutu gwanati ce kuma har annabi ya ba da izini ta zo ta koyar da matarsa hafsa bayan da haka kuma yace dai ki koyar da ita wannan idan kin koyar da ita kuma ki zo ki koya mata ruqiya da irin da yadda ke koyar da ita wato ainihin abin nan yadda ke koyar da ita rubutu wannan hadisi ne sahihi sannan kuma da yawa daga cikin malamai ma sun nuna haka al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad yayi babi guda yace babul kitabati ilin nisa'i wa jawabuhunna babin da yake nuna a sai ana iya rubutawa mace wasiƙa sannan kuma tana iya rubuta wasiƙa ta da amsa abin nufi dai wannan abin da sabon da wannan ke nunawa wato ashe mata lokacin annabi suna rubutu kuma suna karatu kuma gwargwadon yadda kika iya karatu da rubutu gwargwadon yadda zaki samu kima gwargwadon yadda kika zanto jahila awan igiya to gwargwadon yadda kuma zaki rasa kima don duk wanda aka ce bata iya karatu bata iya rubutu ba in an ce a faru rubutu da dama ba ta iya yi a faro da hagu ba ta iya mana ba ta yi boko ba ko ba ta yi arabiya ba kuma an ce zo ki shiga makaranta ki koyi ilimi ko ba ta damu da wannan ba to kaga dole babu yadda za a yi kima irin wannan mata araha ce kayan bako araha ba ta da wani kima sosai da sosai don haka ko da Allah bai rubuta cewa kin koyi ilimi ba lokacin da kike yarinya ko da kin manyanta zaki iya koyan karatu kar ki ɗauka shekaru za su hana ki karatu zaki iya shiga makaranta ki koyi karatu ki amfana da ilimi kuma mu duba mu ga Aisha as-Siddiqa Binta Siddiq tare da kasancewa mace matar ma ko matashiya dan annabi ya bar duniya ko shekara 20 bata kai ba a rayuwarta amma tare da haka idan aka zo kirgen waɗanda suka fi kowa haddace hadisin annabi mutum bakwai din nan Aisha na cikin su to da haka dai mace mai hankali da tunani ita ce wadda kullum take baiwa ilimi muhimmanci ita ce kuma wadda ba ta bata lokacin ta cikin abin da yake baya da fa'ida ba ta ɓata lokacinta wajen kallon fina-finai ko na batsa ko na fasikanci da shirme miji ko mai hankali shine wanda yake karfafa gwiwar matarsa wajen ilimi ta hanyar da ta dace ya dan samar mata wata 'yar karamar labarari a gida dukkan littafi da za ta iya karantawa ko da hausa ko da turanci ko da arabic ya so ya kawo ya dan gyara a yi yar kanta guda wanda take tallata tafai dukkan wani katin da ya ji mai amfani na addinin musulunci na wani malami da ya sani ko bai sani ba ya sayo ya kawo mata ita ma a yi wata ɗin labirari karama ta kaset hako bidiyo kaset da ta shafi sallar tarawihi karatun tafsiri karatun hadisi karatu na malamai mashahurai duk wannan ma sai a jera su su ma su daban kuma an tsara lokacin kallon su sama da lokacin da kuke warewa wajen kallon wasanni na kwaikwayo na Hausa waɗanda fa'idar su ba ta da yawa cutar da ke ciki ta tsara irin amfanin da ke ciki abu na hudu da ake bukata ga mace shine godiya ga mijinta da rashin butulce masa da yawa daga cikin mata an jarrabe su da butulce miji duk irin yadda miji ke wa mace hidima kai ba ita kadai ba yayi mata yayi wa danginta duk a banza ba ta tunanin yi mata abin arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin haka cikin hadisin Abdullah dan Abbas manzon Allah ce uritu nara fa iza a ahliha nisa na ga wuta an nuna mu wuta sai na ga mafiya yawan waɗanda ke cikin ta mata ne yakfurna saboda suna yawan kafircewa suna yawan bijirewa suna kafircewa miji ne wa yakfurna al-ihsan suna mantawa da dukkan insanin da miji ke musu yace law ahsanta ila ihdahunna dahara da za ka yi ta kyautata wa matarka tsawon lokaci ka yi wannan aikin alkhairi iri kaza ka yi mata iri kaza ka yi mata iri kaza sun mara'at minka shay'an rana ɗaya, sai kai mata wani abin da ranta baya so qalat sai ka ji ta ce ma ka minka khairan taqu tunda kake mani wata maganar alkhairi ta da kai ba Yau me za ka da kai kai in ba da kadara ma kai mijin aure ne yayi mata yayi wa danginta duk amma a banza ba ta ji a jikin cewa ya karrama ta to wannan manzon Allah ce yi wa mata a haka suke to babu yadda za a yi ko wannan shine halin ki sa ran cewa wai za ki samu shiga wajen mijinki ko kuma ki sarrafa shi yadda kike so baya ga haka a wutar wayar wani hadisin annabi ya zo wurin mata ranar idi ya yi musu wa'azi ya tunatar da su lahira ya ce ku yi sadaka ta saddakna ku yawaita sadaka fa inna aktsara kunna hatabu jahannam yace domin mafiya yawancin ku ku ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama fa qamat imra'atun satatun nisa sai wata mata tsakiyar mata sai ta miƙe tsaye ta ce da manzon Allah lima ya rasulullah dan me za mu zanto mu ne makamashin wuta a ranar tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li anna kunna tuktirna shaka kuna yawan kai kara ba iya juriya dan kankanin abu sai kuka ga miji da wanda ya kai da wanda bai kai ba wa takfirul asir kuma kuna kafircewa miji da suka ji wannan faja'alna ya tasaddaqna min hulihinna nan take da suka ji wannan sai sa ga me za su suke wancan gefen sai suka yi ta bayar da sarka na awarwaro da abun wuya da zobe da meye na zinariya kowace tana bambarewa tana bayarwa sadaka don ta toshe wancan gefen da ta samu wa yulqinahu fi thawbi bila bilal ya bude hannun tufafinsa haka yana karba yana tarawa domin a rabawa miskinai waɗanda suke mabukata hadisi ya zo cikin nasa'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha ubangiji ba zai kalli matar da ba ta godewa mijinta ba a gobe kiyama wa hiya la tastagni an gashi ko ta san ba ta iya wadatuwa da shi cewa ta iya rayuwa ita kadai dole sai da miji din amma ko ba ta iya gode masa duk abin da zai mata ko na abinci ko na tufafi ko menene ba ta gode masa manzan Allah ce irin wannan matar Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin kiyama kuma ku sani ɗabi'ar dan adam fa yana son a gode masa wani lokacin ma abin da bai yi ba ma so yake ka gode masa ballantana kuma wanda ya yi din to dan saboda haka godiyan nan sai ta sa miji ya ƙara ganin kimar ki da darajar ya kawo abu Allah saka maka da alkhairi Allah baka kuma na gobe Allah sanya albarka cikin dukiyarka Allah albarka albarkaci zuriyarka ki faɗi haka da baki jiki masa irin wannan addu'ar kodon lokaci sai ki cewa kina kare kima a wajensa amma duk abin da ya kawo ajiya nan kai ne ka shigo da leda kiri kiri kana ganin kayo gudun ta ka zo a yaba da gwanda da menene ina wance ki ajiya nan to dan girman Allah ya za'i miji ya ganki da kima da haka saboda haka wannan godiya din a bace wadda yake ubangiji ta'ala na son ka Allah da kansa yake cewa la in shakartu la azidannakum inda za gode to zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid amma in kuka bujire ko kafirce to ta mai radade shi sannan kuma idan mutum yana godiya kan abin da ake masa wannan dalili ne bisa ga cewa zai gode wa Allah domin manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa la yazkurullaha man la yazkurun nas ba yanda za a yi gode wa Allah duk wanda baya gode wa mutane yadda ba kya gode masa din nan shi mijinki to haka kuma ba za ka gode wa Allah ba alamar godiya ga Allah ka kana godiya mutane in sun yi ma ihsani ko sun yi ma abin kirki abu na biyar tausayi ga miji da jin kansa shi tausayi da soyayya da natsuwar zuciya waɗansu turaku ne da suke ɗaule rayuwar auratayya ta samu gudana irin yadda ake bukata ubangiji ta ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle yana daga cikin alamomin ikon Allah ta'ala ya halitti matanku daga wani sashi na jikinku ku samu nutsuwa gare su kuma sannan ubangiji ya sanya soyayya tsakanin ku kuma ya sanya jin kai a tsakanin ku mai tausaya masa dangane da wahalhalolin rayuwa da yake bukata miji yana da waɗansu matsaloli na rayuwa da dama da nauye-nauye da ke kansa naki na 'ya'yanku kila na danginsa yayyansa da kannansa a wani lokaci har na abokanansa bayan matsalolinsa da suka shafi wurin aikinsa ko suka shafi kasuwancinsa akwai bukatar mace ta rinka tausaya masa akwai bukatar mace ta tanadi dukkan wani yanayi da za ta sa masa natsuwa akwai bukatar kasancewa ta tare da shi ƙara masa ƙwarin gwiwa don ya samu gudanar da nauye-nauyen da ke kansa nauye-nauyen wurin aiki nauye-nauyen da suka shafi kasuwanci ko nauye-nauye na karantarwa idan malami ne ko wa'azi ne ko mai karantarwa ne ta taimake shi wajen sauke wajibinsa ya sau nawa ne ummu na khadija ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karfafa masa gwiwa wajen tabbatar da shi akan addinin da yake kai da kiran mutane a kai wajen taimakon sa ta fuskar da'awa yana daga abu wanda yake mafito mafi fitowa fili da ummu na khadija ta yi farkon wahayin farko da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun da karan farko ne da ya ga mala'ika ya tsorata ya firgita ya gigice ya zo gida a tukwane yana cewa zan zammiluni ku lullube ni ku lullube ne yanzu kawai ki ga mijinki a tukwane ya rugo a guje ya shigo gida yana cewa bude mun daki in shiga kirfi yanzu ke idan aka zo a irin wannan halin ba wani abu da zaki yi dan rikice wanda zaki yi ta fita shi amma Khadija sai ta tsaya a lokacin sai ta karbi siffar da mazaje ke da ita shi ne karfin hali ta ce ba ni labari me ya faru ya ba ta labarin a tsohon da mala'ika jibril da irin yadda ya rika kama shi yana matsa shi a cikin suna cewa ikra ce bai iya karatu bai kama shi matsa har sau uku ya zo da cewa wallahi na tsorata wallahi na firgita khadija da waɗannan kalmomi masu daɗi ta ce wallahi ma yukhzika Allahu abadan ce wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba innaka la tasilur rahim kai mutum ne wanda kake sadar da zumunci Wata tahmilul kal kana ɗaukar nauyin gajiyayye ko wanda ya kasa wa taktibul ma'zum maraki kana baki wa taqrid kana girmama baki idan sun zo maka wa tu'inu ala nawaibil haqq kuma kana taimakawa dukkan al'amuran da ya shafi gaskiya sai ta tunatar da shi halayensa na gani cewa sadar da zumunci da kake yi dangin ka da yan uwanka da kake yi taimaka marashi da kake yi taimaka ma gajiyayyu duk abu na gaskiya da kake so ka a ciki masu irin wannan halayen Allah ba zai kunyata su ba karka tsorata ta karfa gwiwarsa ta tafi da shi wajen dan uwanta ko babbanta waraka ibn nawfal wanda ya karanta littafin da wanda ya san zaffar annabi cikin asara da linjila tun kafin zuwan annabi annabi ya kara samun kwarin gwiwa da ya zo a yake ko yanzu mala'ika ya dawo masa in ba Allah ya arzuta shi da irin kadija ba to da kila wani labarin ne zai zama ba wanda muka yi to yanzu ba ashe ko duk da irin wannan abu da khadija ta yi wai bai isa ba fa har sai da ta taimaka masa da dukiyarta wajen sayar da musulunci gaba duk gaba ɗaya dukiyar ta bayar da dama ya ce duk abin da yake da ta cewa a cikin abin da yake ci gaban musulunci ne a ce ba mamaki mai irin wannan hali a ce mata ga sallama daga Allah ga bishara da aljanna abu hurairah yake cewa a ta jibrilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yazo wajen annabi annabi na zaune yace da shi ya rasulullah ya manzan Allah hadihi khadija ga khadija nan za ta zo ga ta nan tana tafi za ta zo wurin ka kada atatka ma'aha ina'un fihi idam aw ta'am aw shirab za ta zo da wani kofi a cikin sa ko dai akwai abin sha ko akwai abin da yake wato romo ko kuma akwai abin da yake dai abinci za dai ta zo maka da wani abu a hannunta idan ta zo fakara alaiha salamu min rabbiha fatara alaiha salamu min rabbiha kace Allah yana gaida ita kace Allah yana ce da ita assalamu alayki ya khadija wa bashirha bi baitin fil janna ka bata bushara da wani katafaren gida cikin aljanna la takhba fihi wala nasab wanda ba harbowa da daga murya a ciki babu sababi a ciki babu kuma wahala a cikinsa to kaga kuna da abin koyi kyakkyawa dangane da rayuwar khadija cikin al'amura da na alheri kuma ku kokarin yi dan haka take da matsayi a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin matsayin da ta kai Khadija ta mutu ta bar duniya idan annabi ya ga wata kawarta a hanya sai ya gayar da ita saboda matsayin Khadija din yana ganin kimar kawayenta saboda ita saboda ita sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nisa'ukum min ahli aljanna alwalud al'audu ala zawjiha alwanud al'audu ala zawjiha yace cikin mata cikin matan ku waɗanda suke yan aljanna alwalud waɗanda Allah ke ba su haihuwa kuma suke tarbiyyanta yaran tarbiyya ta musulunci sannan al'audu ala zawjiha mai tausaya wa mijinta mai jin kai gare shi allati idza ghadiba zawjuha wanda idan mijinta ya fushi ja'at tadau yadaha fi yadi za ta zo ta dauki hannunta ta sa akan hannunsa wa taqulu ta ce la azuku ghamdan hatta tarda ce wallahi ba zan dandani barci a ido na ba har sai in ka huce haka take wa mijinta ta abu na bakwai sauƙaƙa kishi shi kishi ɗabi'a ce da Allah ya halicci mace a kai ban isa ba in ce ku daina kishi dan na san wannan wani abu ne wanda ke shibahu musalil na yi kaɗan kwarai da gaske in ce da ku kar ku yi kishi domin ko da matan farko ma an samu kishi a tattare da su ga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kishin Khadija tare da cewa ba su zauna ma tare da ita ba sai da Allah ya karɓi rayuwar Khadija annabi ya auri sauda sannan daga baya ma aka auri aisha amma duk da haka tana kishin khadija ita da kanta take cewa ban taba yi wa wata ya mace kishi ba irin kishin da na rinka yi wa khadija wata rana annabi ya zo yana ambatar labarin khadija a wurin aisha to galibi ko abinda mace ta tsana kenan ka ambaci alkhairin kishiyar ta aurinta duk imanin ta sai ta jure in ba haka ba yanzu a yi masifa da ita yana ambatan alkhairin Khadija sai Aisha ta ce ma tasnau bi ajuzin hamra ash-shidiqain kad abdalka Allahu khairan minha me zaka ci da wata tsohuwa wanda gefen bakinta ma duk yayi ja saboda tsufa ta kode gashi Allah ya canja maka da yarinya matashiya yar mana bakwai yar autan mata san kowa wanda ya rasa sai manzon Allah ya ce wallahi ma abadalani Allahu khairan minha yace wallahi har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba azabtar da Aisha har yanzu Allah bai bani canjin Khadija ba saboda me annabi sallallahu alaihi wa sallam yace amanat bi ta yi imani da ni hina kafaran nas lokacin da mutane suka kafirci wa saddaqatni iz kazzabanin nas ta gaskata ni lokacin da mutane suka karyata ni wa wasatni bi maliha iz haramanin nas ta taimake ni da dukiyarta daidai lokacin da mutane suka yi murowa dukiyoyinsu wa ni Allah min hallahu walada ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa ba wannan bane ubangiji ta'ala ya arzuta ni da ƴaƴa da ita duna gairiha banda sauran waɗansu mata wanda ba ita ba to da haka da irin wannan lafazi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ja lissamin Aisha akwai irin kishin da yake za a iya cewa ubangiji ta'ala na rangwame a kansa akwai kuma kishi wanda ubangiji ta'ala baya son shi ki kishin mijinki yayin da ke ga alamu na nuna yana son wata mace ba da aure ba yana fasikanci da wata mace wannan kishin shi ibada ce wani bangare ne na nuna san Allah kuma za a baki lada game da wannan yayin da duk ce ga waɗansu alamu sun bayyana game da mijinki waɗanda ke nuna lalacewa da ci baya to kina da dama kina da hujja na ki nuna kishi amma haka kawai ba tare da wannan ba munana zato kaɗai. yi kishi saboda wannan to wannan na sa matsayin ke ragu a wurin mijin kuma wannan na tunzara mijin ya samu damuwa a kansa ya samu ɓacin rai mai tarin yawan gaske akwai nau'ika na kishi wanda galibi su ne suke yatsuwa a wajenmu wanda galibi mata suke yawaita su na ɗaya irin kishin da ke sa mace ta je wurin boka ko mai duba don ta hana mijinta auren wata matar da ta ji labarin yana so ya aure ta don ta yi ƙoƙarin korar kishiyarta da suke tare ya kasance ta zage dantse ta yadda ta kashe dukkan abin da ta mallaka matukar za ta hana mijinta yau sabon aure ko matukar za ta iya cin nasara wajen korar matar da take cikin gida ɗin to irin wannan kishin haramun ne kuma ma yakan kai mace zuwa ga kafirci a wani lokaci yakan kai mace zuwa ga ramin halaka mai yawan gaske akwai irin malaman duba da masu tsafi waɗanda suke halakar da mata akan irin wannan mace ta je ta ba su kuɗi kuma wani lokacin ma su yi zina da ita wai dai don bukatar ta biya to kaga wannan abin da ke kai mace zuwa ga kafirci Allah tsare mu abu na biyu ko nau'i na biyu daga cikin masu kishi akwai wadda ita kishinta ba wajen bokaye take zuwa ba amma a cikin gida za ta zama wata 'yar karamar ifritu ta ɗan ba ko dai ita da mijin ko ita da kishiyoyinta to wannan kishi ne wanda yake na haramun bai kamata mace ta samu kanta a wannan ba duk da bai kai na farko matsala ba na uku daga cikin nau'ikan kishi akwai kishin da ke mayar da mace ta zanto kamar wata 'yar karamar zakanya a daji matukar dai mijinta ya kuskure ya auro wata ko yana shirin ya auro wata to za ta iya kowane yunkuri ko dama ma ta raba shi da rayuwarsa ne akwai labarai da dama tabbatattu za a ga mace ta yankewa miji kunne dan yayi kishiya ka ji maiya ko me za ta yi da shi wata kuma ta nemi ta kyarta masa a shanar ta kona su ita da mijin gaba ɗaya ma su mutu ita da mijin kowa ya huta wata kuma saboda tsananin kishinta ta yadda ma ta yanke gaban mijinta ko da aka taba kama aka kai ta kudu ta yanke gaban mijinta sai ce me ake rigimar a kansa ba dai wannan bane kai dan kawai bala'i dan yayi mata kishiya to irin wannan kishin kowa ya san haramun ne kowa ya san bai halatta ba mace ta samu kanta cikin irin wannan matsala sai ka ga mace ta bibbige ta lalace a kan mijinta ya yi kishiya ta kara sai ta kara ne da wa kamar yadda ya shara to irin wannan bai halatta ba ya kamata mata ku nisanci wannan nau'i na hudu daga cikin nau'ikan kishin da muke da shi shine irin matan da saboda bala'in kishi idan kishin ya taɓo su ba sa iya cin abinci ba sa iya barci da zaran ta tuna yau mijin yana ɗakin wance ko wance yau tana turakar miji to ita a wannan daren ba za ta yi barci ba wallahi ko kwana kai kana sallah a wannan gidan a wannan ɗakin ita bata yadda ba ƙarya ne ba wata sallah da haka sai ga kawai mace tana ramewa tana ƙanjamewa ta je asibiti a auna jini a auna bawali duk an rasa ko menene ba abin da yake damunta masifar kishi ne ta fige ta lalace za ka cewa tunaninta ma ya gurɓace inda tana da kokarin karatu sai karatun ma ta rinka mantawa da shi inda kwakwalwar tana da kaifin hadda yanzu kuma za ta zo ma haddan ma ba ta da shi ba ta kai ba saboda masifar kishi akwai wadda idan mijinta ya yi latti kawai bai shigo gida ba tsammaninta kawai yana tare da wuta a waje ko da babu waɗansu alamu da ke nuna haka kawai munar da zato manzan Allah ko ya ce iyyakum wadhann fa inna dhanna akzabu alhadith ku kiyayi mummunan zato dan shi mummunan zato shine mafi zamantowa zance mafi mafi kariya wani malami yake cewa ya kamata mace ta zanto lauya ga mijinta kar ta zanto dan sandan farin kaya ga mijinta mace wadda take dan sandan farin kaya ga namiji wadda kullum laifi take so ta binciko amma mace lauyar mijinta wanda kuke kokarin kare sai fa abin da ya bayyana kirkiri cewa lalle sa ne to dole a tabbatar dan haka yake cewa kar ki zama dan sandan cikin farin kaya ga mijinki ko da wani lokaci da ya shigo gida kina tambayar shi daga ina kake me kai a ina kai latti dawa dawa kai magana me kace faɗa min gaskiya to in mace kika zanto haka babu yanda za a yi wato ainihin ki samu shiga wurin mijinki abu na takwas game da mace kulawa da addini lalle ne ki zanto mai kulawa da addini ta fuskar ibada ta fuskar suturar da ya kamata a ganki a ciki da halaye da ya kamata a ganki a ciki ki zanto mai bayar da salloli guda biyar kan lokacinsu mai sauke kowane wajibi da shari'a ta saura miki gurgudan hali mai yin nafulfuli sada zumunci umarni da kyakkyawa hani daga mummuna tsoron Allah ta hanyar aikata abin da ya ce nisantar abin da ya hana Allah madaukakin sarki ya ce da matan annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytun fala tasdala bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية Wa وأقمنا Salata. wa shakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatahira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira matan annabi ne Allah ke ce musu in taqaitunna in har kun tsoro in kun tsoraci Allah kun yi to kun fi kowace kun fi kowace mace sannan yake cewa da su kar ku yi tabarruji fita da ado irin yadda matan jahiliyan farko suke yi sannan yake cewa da su ku tsayar da sallah ku bayar da zakka sannan yake tawa da su ku yawaita zikiri ku karanta alqur'ani ku tuna abin da ake karantawa dakunan ku na ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in matan annabi ya ce musu an ce musu haka ke da ba matar annabi ba ai ke kika fi cancanta a ce miki ki sallah kan kari ki bayar da zakat dukiya yayin kina da ita ki zo mai takawa ki yi kaza ki kaza sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah dukan dukkan namijin da zai farka da daddare yana bukatan yi sallah sai ya farkar da matarsa su yi sallah tare in take farkawa ya shafa mata ruwa a fuska yake cewa Allah dukan matar da za ta farka da daddare ta yi kiyamul laili ta tayar da mijinta su sai tashi mu kiyamul laili idan bai tashi ba ta jika fuskarsa da ruwa manzo Allah sai Allah jikan su haka manzo Allah ke cewa idan namiji ya tayar da matarsa da daddare suka tashi suka yi sallah guda biyu ko da raka'a biyu ne to a wannan daren za a rubuta su cikin wazakirin Allah kasiran wazakirat masu ambaton Allah da yawa maza da mata sannan abu na tara ki zanto mai hakuri dangane da karancin hali da mijinki ke da shi da karancin dukiyar da yake da shi ki zanto mai hakuri ki jure Aisha take cewa Urwa ibn Zubair ta ce wallahi za a yi wata biyu a gidan annabi ba tare da an hula wuta ba ba tare da an ɗora tukunya akan murhu ba sai urwa ya ce ma kana tukun me kuke ci sai aisha ta ce al-aswada ne at tamr wal ma dabino da ruwa kawai wata biyu za a yi a gidan annabi ana cin dabino da ruwa ba tare da an ɗora girki ba take cewa illa annahu kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar manzo Allah yana da wadansu makwabta cikin mutanen Madina lahum mana'ih suna da dabbobi tumaki da awaki wanda za su kawo wa annabi su ce ta duk abin da kake bukata na nono a ciki ka koro mana ke ta dawo gida yace to da wannan ne wani lokacin annabi ke samun ya bayar abin da zai ciyar da iyalinsa shi shine mafifici kuma Aisha ita ce mafificiya yau a gidan duniya wata mace ce wadda ta kai matsayin Aisha wata mace ce wadda mijinta ya kai matsayin mijin Aisha wace ce wadda babanta ya kai matsayin baban Aisha babu amma ai wata biyu ana cin dabino da ruwa a jure ke koyaya mijinki ya canja salo bai kawo kashin miya ba ke da sayan yi rigima wai bai kawo naman miya ba naman miya ba ji girman Allah Sayan yi rigima da ke ba za ki iya jurewa ba manzan Allah sallallahu alaihi da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin ko da ba na ajiya kuwa to dan haka dai waɗannan ana bukatan mata su siffanta da waɗannan gaba ɗaya siffa ta batini wato ruhin su ya zanto ya amince da wannan gaban su suna aiwatarwa to bangare na biyu wanda zan takaita shi kwarai da gaske saboda lokaci ya ja shine abin da ya shafi ado na zahiri duk abin da muka bayyana wancan ado ne na batini gyaran zuciya tsaftace zuciya kiwa zuciyar ki kwalliya to bayan nan kuma sai a zo a samu ado na zahiri ki yi kwalliya ilhilati wa huwa fil khisami ghayru mubin ita dama an ɗabi'antar da ita kan san ado to ya kamata ki zanto mai kwalliya Allah ya ce da manzansa wasu ya baka fasahir ka tsaftace tufafinka sannan manzan Allah yake cewa bayan da za a yi shiga aljanna wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai sai wani sahabi ya ce ɗayan mu yana so ya ga rigarsa a wanke ta takalminsa fes fes tsaftace wannan ma yana cikin girman kai sai manzo Allah ce a'a inna Allah jamilun yuhibbul jamal wannan ado ne tsafta ce Allah ma kuma yana son tsafta ubangiji ta Allah tsaftatacce ne da haka ba na kasu tare da shi da haka kuma yana son tsafta ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani mutum ya zo wurin Annabi yace da manzon Allah ni mutum ne mai son ado kuma ko da yanzu dai idan ka ganni ka ga dai akwai wani rabo na ado da nake da shi yake cewa manzon Allah yace dan saboda tsabar son ado na ma da tsabar san kwalliya ka ba na so a cikin mutane in ga wanda ya fi ni ado ina iyakacin kokari na in gana ku kowa iya kwalliya da ado shin wannan yana cikin girman kai sai manzon Allah ce la wannan baya cikin girman kai walakin al-kibra al haqq wa ghamtun nas abinda ake nufi da girman kai kaucewa gaskiya da kuma raina mutane to dan saboda haka ana buƙatar mace ta zanto mai kwalliya abu na farko tsafta tsaftar jiki ta hanyar yin wanka kullum ko musamman da daddare lokacin da zaki zo kwanciya ko musamman idan arannin mijinki yana kaki lallai ki tabbatar kin yi wanka yana daga cikin tsafta gusar da dukkan wani a gusar da gashi wanda ya shafi na hamata karki zanto kina barin hamatar ki tana doyi tana datti sannan kuma gusar da gashi wanda yake na gaba sannan kuma yanke farce karki zauna da farce kamar mage sannan kuma bibitar dukkan wani wuri wanda al'adance na tare datti kamar abin da ya shafi wuya na tana dan wuya wani lokaci na tara datti haka abin da ya shafi hamata matattalar datti ne haka mahadar gwiwa daga nan kasa wurin tare datti ne haka tsakanin yan yatsu wurin tare datti ne haka idaninki idan ba ki wasa ba ta rika ganin ki da kwamsa kullum ki rinka dan gyara jikinki fes fes a ganki haka tsakanin ki da mijinki kullum ya ganki cikin yanayi mai kyau sannan kuma kunnuwanki wani lokaci wurin tare da ne duk waɗannan wurare ke lura da su manzan Allah ya ce abu guda goma suna cikin tsarki abu guda goma suna cikin tsarki abu na farko rage gashin baki wanda ya shafi maza ne banda ku abu na biyu cika kemu wanda ya shafi maza ne abu na uku aswaki aswaki ya shafi maza da mata abinda ake nufi da aswaki yin amfani da dukkan abin da zai gusar da datti a bakinka ka yi amfani da brush ne da man goge hakora ka yi amfani da wani itace ne ya zanto kullum kana kankare hakorinka kana tsaftace ko musamman da daddare ke da ta abinci har kawai ki je miji ba tare da kin goge bakin ki ba tare da kin yi maklin kin yi brush ba ko kin sa wato ainihin aswaki kin tsaftace hakoranki wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba istinshaqul ma'i wato shakar ruwa don tsaftace hanci dan hanci wani lokaci matattarar kura ce sai a dan gyaggyarawa sannan abu na gaba kasul azfar wato yanke farce sannan abu na gaba ghaslul baramin baratim wato wanke dukkan wata mahada ta gwiwa sannan abu na gaba nasful ibti wato yanke gashin hamata wa halqul ana sannan kuma da aske gashi na gaba dukkan waɗannan manzon Allah ya hore a cikin hadisin Muslim wanti kasul ma da kuma yawan yin wanka akan kari marwacin hadisin yace to na manta na goma ga dai tara amma na manta na goma yace amma ina tsammanin ka wannan yana daga cikin abin da ki kula da su wannan duk tsaftar jiki kenan wanka akan kai ba laifi ki safa da yamma amma dai na dare din da na kwanciya dai yana da matukar muhimmanci abu na gaba tsaftar daki a tsaftar tufafi tsaftar tufafi ko shine karki rinka barin tufafi har sai an gane datti a wuyanki kafin ki cire annakiya a gane ta sannan a cire babu yadda za yi kima a wurin miji ki rinka wanki akai akai sannan kuma tsaftace ɗakin karke da a ga yanan gizo gizo a ɗakin ko a falon ki ko a falon ki. dan da kina gyaggyara inda hannunki ba kaiwa ki sa a so dogon tsintsiya ki rinka gyara ba kar a ga yanan gizo gizo a ɗakin sannan kuma tsaftace falo din sannan kuma tsaftace kishin wurin dahuwar abinci wallahi waɗansu daga cikin ku inda za a je kicin ɗinsu ba za a iya haɗe yawo ba kamar bola don girman Allah ya za a ki kima wurin miji kawai ku taka da ke yoyi na shi zanki wani kima sannan abu na gaba wato ainihin tsaftace ban ɗaki waɗansu gani suke ban ɗaki ba a bukatar tsafta shi ko ya kamata ce kullum ki tsaftace ban ɗaki ki sa mijin ke so aizal kirin rinka ko ya so detal ko ya so dukkan wani abu wani sinadari da zai gusar da datti da zai gusar da wari sai kina yin haka akan kari in ma kina da wanda take miki aiki aiki sai kina tilasta mata kar kina yar aiki kawai ki ta bacci ba za ki farka ba sai sha biyu ki tashi ya wacce ki tsora abinci kina da yar aiki ke ce za ki sa ki zama supervisor na duk abin da za a yi a gida yanka kaza a ido na yi kaza kaza ba haka ake ba kina da yar aikin kenan to balantana kuma in ke zaki da kai to duk wannan yana karawa mace matsayi a wurin wato ainihin mijinta sannan abu na gaba tsaftar abinci da abin sha abinci ya zanto yana rufe yana an wanke shan an tsaftace kafin a dafa in kayan marmari ne aka sayo an wanke su an gyara su kafin a yi yanka su a yi amfani da su sannan kuma wanke kwanuka da ake amfani da su da kofunan shan ruwa da cokula a waɗanda in suka wanke maka kwanan shan ruwa idan ka ce a kawo maka ruwa aka zubo ruwa a ciki idan ka kalla sai ga maiko a sama ka ga ba su tsaftace shi da ya dace ba to dan girman Allah ko kwanan shan ruwa biki iya wankewa ba kwanan shan ruwa cokali da tsara kuma komai inda ya dace a gyara gida a tsaftace shi a sa komai inda ya dace ta hanyar ta dace duk inda ya kamata a ajiye takalma to a nan suke kar a gansu wata rana a wani wuri da ba nan ba duk inda ya kamata a ajiye kayan abinci to a nan suke inda ya kamata a ajiye littafi a nan yake inda ya kamata a ajiye sabulun wanki da na wanka a nan suke inda ya kamata a ajiye man shafa a nan suke babu yanda za a yi wato a zo a ga wani abu inda ba yanda ya dace ba ya kasance ya faranta rai akwai mijin da yake kukan cewa wani lokaci kawai sai ya zo gidansa ya dawo da rana ya gaji zai kwanta sai ya ga biredi akan gado yara <laughs> sun jefa masa biredi akan gado dan girman Allah har ma biki san ma kimar wannan ba biredi akan gado an jefa masa yara sun gudu tsira su ko ya ga warin takalmi akan gado wallahi warin takalmi to ya za a yi ki samu shiga a irin wannan yanayi sannan kuma yana daga cikin tsaftar da ake bukata a wannan babi ya kasance wato ainihin kina sayan turaren wuta kina kunnawa a gidanki sannan da turare na jiki shi turare kuma na jiki kala kala ne akwai wanda yake na tufafi da zaki ya dauki sama mijin ke gani ya ji akwai wanda zaki fesa a daki akwai wanda da dare bayan kin wanka zaki je wurin ki zaki tafa jikinki duk wannan sai mace tana kula da wannan sannan kuma mu kula cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi nuni zuwa ga waɗannan ababai a jumulce cikin hadisansa masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah yake cewa a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya waɗanda nike kaunar su aka kaunatar mun su su ne mata na halal matar aure kenan da kuma turare yace in ka ɗauke wannan babu komai kuma a duniya sauran duk abin nan ne to ya zaki zanto wata ni'ima in biki zanto wato a abin nan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zo yana umarta wata mace tana maganar ya za ta yi ta gane injinan al'ada ya yanke mata sai manzan Allah ce ki samu auduga ki sa mata turare sai ki sa inda jinin ke fitowa ki tsarki da ita in kin ga alamar kin fito da ita ba jini ya yanke kenan Ya ta mata bayani bata gane ba sai da Aisha ta kwatanta mata abinda nake so in ce anan audugar kadai annabi bata wadatar ba sai da annabi ce ta sa turare ki sa misk a jikin auduga wadda mace za ta yi amfani da ita sannan manzan Allah yake magana hassalan turare ma ya bambanta mana tsakanin na maza da na mata dan mu gane a akwai muhimmancin sa yace turaren maza shine wanda kanshin ake ji amma ba a ganin launin sa a jikin tufafi yace turaren mata kuwa galibi kanshin sa na boye launin ake gani sai an matsa kusa da ita ne za a ji turaren to kun ga kun san irin turaren ku kenan irin wanda dama ita suna sawa dan mijinta ne ba dan mutanen titi ba da haka sai mu kiyaye wannan abu na biyu daga cikin abubuwa banda tsafta abu na biyu al istiklaliya fi tafkir mace ta zanto tana da abin da sana na ce haka galibin ku nan yanzu kila bakwai cikin goma ko takwas cikin goma akwai da ba ta iya yanke komai game da gidanta ko abin da ya shafi mijinta sai da wahayin kawayenta yawanci musamman a environment ɗinmu na hausa fulani a wurin mace kawa ma ta fi ma mijinta muhimmanci za ta ɓata da mijin akan kawarta kuma tana ganin kawar ta fi son ta ma sama da iyayenta sai iyayenta su ba ta shawara ta da amma ta karɓi ta kawayenta kuma waɗansu kawayen za su ziga ki cewa karki sakan masa fuska ki buɗe wuta mutum yanzu ba a sakan musu wallahi kuma kila tana son ki ita a boye tana son ki akwai misalai a gabanmu guda biyu wanda yake mu a wannan misalan jiyau ne ganau ne ba jiyau ba mun gani da idanmu matar da tana shigowa gida ba zaura ce kawa ce ta mai gidan tana ita eh, matar gidan take ta zuga ta take ta zuga ta tana rigima da haka rabu da mijin sai kawai ta aure mijin to da haka ni ba ina nufin ku bata da kawayen ku ba amma ina nufin cewa ku yi kaffa kaffa da kawaye irin waɗanda suke zuga ku dangane da zaman ku tsakanin ku da mazajen ku akwai wanda za ta zuga ki ta yi ta ki rigima da mijinki akwai wanda za ta zuga ki kilinka azabtar da 'ya'yansa wanda ba ki kika haifa ba kar ki saka musu fuska ki rika jin zalunci idan mijin ya zo kina munafunci akwai wanda za su zuga ki ki kirgima rigima da mahaifiyar mijinki da iyayen mijinki duk akwai irin wannan mugayen kawayen wannan namiji yana son mace ne mai tunanin kanta mai yanci ta fuskar tunani ta kai matsayin da za ta gane mai kyau ko mara kyau ba laifi ka nemi shawara can da can amma ba akan kowane irin abu ba shi miji abin da yake so ma abin da miji yake so ga mace ba wai mace kadai ba ta zama mata ta zanto abokiya ta zanto abokiyar shawara babban misali annabi sallallahu alaihi wasallam mafi hankalin masu hankali mafi darajar masu daraja ya samu kansa a wani matsatsi a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya ya umarci sahabbai su yi aski ba su ba bai samu kubuta da gudanar da sahabban daidai ba sai da ummu salma ta ba shi shawara ta ce je gaban su kai aski in sun yi in kayi ila wannan zai fi karfafa sama da kace su yi ba tare da kayi ba annabi je gaban su yi aski duk suka tashi su kai shawaran ummu salma ke so ake mijin maki ba shi shawara amma ke ba ki ba kan shawara ba ki ba mijinki sai kawaye sun zo sun miki wahayin abin da zaki faɗa sannan kuma akwai wadda ta girma dan a sama amma tana da tunanin yara kanana kullun ta je gidansu kamar ta sha mama ne inda babar ta zata saka cikin sai ta sha nono saboda tsabar shagwaba ba abin da za ta iya sai ta je ta faɗa a gida akwai matar da za su yi ta rigima da mijinta har su zo su ta su shirya kawayenta ba za su ji ba kuma a gidansa ba su ba akwai wanda komin dan kankanin abu sai ta je gida ta karɓo shawara ko menene sai ta je an sake mata sabuwar bita an mata wani waki na me za ta zo ta faɗa to gaskiya namiji baya san irin wannan matar namiji na san mace ne wadda hankalinta ya nuna sannan abu na uku wanda yake shine na dab da karfe daga shi sai karfe mace ta zanto ta iya gudanar da gida gaba daya ku sani cewa gida waje abinda duk ya shafi waje nauyi ne da shari'a ta ɗora kan miji dan saboda haka shi na namiji dole ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo sabulun wanki ya kawo sabulun wanka inda hali turare mai kanshi man shafawa mai kanshi da ko menene wanda ya dace turaren wuta da sauransu suke kawo duk abin da ya gani a waje ana yayi wanda ya bashi sha'awa ya so ya kawo matarsa dan ta sa masa a gida ta dauke masa kewa to amma abin da ya shafi gida kuma ya shafi matar ita ce za ta kula da dukkan abin da ya shafi cikin gida karki jira ya je ya aikin waje kuma ya zo ya miki na cikin gida ya zama shirme kenan shi ya je ya wahala a waje dan ya zo gida ya huta ke kuma kice za ki gudanar da gidan kin san lokacin dawowarsa kafin ya dawo kin yi wanka kin yi tsafta kin tare shi kin tsaftace jikinki kin tsaftace hakoranki bakinki ki na kyalli kina murmushi ba mai yawa ba irin dai wani dan karamin murmushi <laughs> wanda zaki ga hankalinsa ya taho da wani abu ki dauka ki je ki ajiye masa ki ba shi ruwan sha ki masa kaza ki masa kaza ki lallace shi kuma ke zaki tsara duk zaki masa program din yadda gidan zai gudana misali mijinki zai tafiya gobe abin da kike bukata ki sani karfe nawa zai tafi shine bukatar ki idan ce zai tafi eh ce sammako zan yi ai zan tafi karfe shida na safe da mun yi sallar asuba to kin tsara agogo ya tashe ki ko shi mijin ya tashe ki daga barci tun uku da rabi ko tun karfe uku kin tsora masa abincin safe kin tsara masa abin karin kumallo kin yi wanka kin gyara kai kin kawo masa abinci kina sa masa yana ci kuma ke kina cikin ado kin shirya masa da wani kaya zai tafi da mai zai tafi cikin sa masa a cikin yar kansa ki raka sarki har kofa wallahi har ya tafi har ya je dawo yana tunani amma ko wanda zaka ce gobe da safe zan tafi ba ruwan ta mara san karfe nawa wannan kai ta shafa yau kafin ruwa gudun wawana idan ka tashi karfe bakwai zaka tafi to wallahi sai dai ka tafi da yunwa sai dai in ka tafi ta wance ban ma zan tafi ban ma <laughs> zan tafi to ta ce ga kudin cefanin ki ta ce ajiye a nan ba ta da lokacin da za su wallahi za ta ce ajiye a nan na dauka dan gida dan haka in za ka yi baki abinda matarka take so ta sani idan waye ya ce ta san abinda take yi so take ta san yau ta za su zo kuma su nawa ne za su zo gobe juma'a karfe biyu na rana tuni zuciya ta bata kenan ba abincin safe zan musu ba abincin rana su nawa ne ta yi abincin daidai da waɗannan bakin kaga duk mai hankali ya kamata zan zo mai wannan basira bakin nan maza ne ko mata ne ta sani to haka ya kamata menene alakar ka da wannan bakin abokanai ne ko dangi ne sun zo zumunci duk ya kamata ta sani ta tsara irin waɗannan al'amura sannan idan ka kawo duk abin da ake bukata na gida komai ta tsara shi kuma ana gudanar da shi da dace ba almubazzaranci ba shirme daidai sabulun wanka ta iya gudanar da shi a ban idan an yi wanka an kare daukar shi a ajiye ya tsane irin wannan sai sa a sati ana amfani da shi ba wanda za ta yi wanka ba sai ta barci cikin soso a dame ta zuba ta jagaf ta barci. da an zo gobe ya riga an goga ya sau biyu sau uku ya kare da shi ana fama da matsalar tattalin arzikin kasa to duk ya kamata irin waɗannan ababai mata su kiyaye su daga ƙarshe duk bayan kin yi waɗannan da al'amura da suke masu yawa wanda na tabbatar lokaci ne bai isa sai dai wani lokacin kuma to kuma sai ki dage da addu'a akwai addu'o'i da zaki ki jawo hankalin mijinki gari ya soki ya yi ta tunanin ki koma da wani wuri ko mai a tambar ki digitta sai ya ƙara kallon ta yana tsammanin keti addu'o'in suna da yawa na san wannan wurin ba zai kyau ba sai na rubuta su a cikin takarda wanda na bayar aiko to amma da na za a kawo kan kari har ku samu idan an tashi sai ku bayar da kudin start ku karba abin da ke ciki akwai ladubban ita kanta addu'a lokutan da ake karban addu'a zababbo a shari'a da ladabin mai addu'a din da kuma sigar addu'a din daga ciki ma akwai ismul azam wanda manzon Allah ce ba wanda zai roki Allah da shi bukata ta alheri face sai Allah ya ansa masa ba yanda ake kirayi Allah da wannan sunan face sai ya biya bukatarka daga cikin su akwai gamammiyar addu'a ta shafi kowane alheri a duniya da lahira daga cikin su akwai wato addu'ar da mutum ke yi don ya sa Allah ya inganta masa duniyarsa da addininsa gaba ɗaya da lahirarsa da samun sauƙin mutuwa addu'o'i dai ga sunan kala ɗaya ɗaya har kala tara kowace a rubuta da larabci da kuma amfaninta a rubuce cikin harshen hausa kamar yadda za ku gani a cikin takarda lokaci ya kure mun kware da gaske abinda na so in faɗa muku ya fi haka yawa amma kuma sai dai a hakuri da abin da ya samu a da nake so in ce a nan gurin ku yi hakuri a wuraren da na fito fili na gaya muku gaskiya ko da kuwa na yi amfani da waɗansu kalmomi masu nauyin faɗa a baka namiji ya faɗawa mata to amma larura ce dole sai na faɗa kuma ubangiji ya sani lokacin da nake faɗa ba na nufin wasa da su kokari na in faɗa muku abin da zai amfane ku tun da kila in ba irin wannan yanayin ba ba za a iya faɗa muku wannan hali ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum